What is it you want, Di? What do you want? You you want the wound, huh? Just say the word and I'll throw all lasso around it. Pull it down. Set up unta to the moon Road trip. Room room. Stir stir. Zoom. Sapig. No room. Malata, namumula, asan ng trees, nadala mo ba? Violent to sa teke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba Sa punta to the moon Road trip, vroom vroom, skr skr, zoom, sa fake, no room Mama, ah, namumula, asan ang trees, nadala mo ba? Violent to sa teke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba I get a mission, pumunta sa top, Buhay mahirap, gawing masarap Gawa ng milyon, gamit ang rap Iwan ang pasama na pura panggap Di mo pa mag-gets, pangarap ay high Sintaas ng jets, tingala sa sky Sa akin sa bek ka makasakay Iwan yung dating mga pasabay Hindi na pa meth, sipagan Tignan mo sa net, kilalang Na marapet, na nilalang May ayat sa head at iba ang Ariswag, hmm, ate cheek, hmm, that ass, hmm, toothpick sa kapunta to the mood Road trip, broom broom Stir stir, sa iyong Sa fake, no room Malata, namumula Asan ang trees na dala mo ba? Violent toast at peke sa biyay Kung isa ka dyan, ikay bumaba Sa kapunta to the mood Road trip, broom broom Stir stir, sa iyong Sa fake, no room mga mata Namumula, asan ang trees, nadala mo ba? Violent blues at peke sa blahe Kung isa ka dyan, ikay bumaba Pero bumiyahe pa ulap, hey Takbo yung moto pa full town Pero kahit na naubusan, paan na tayo tatula? Ah, Bawan na muna ang pabigat Dala sa biyahe na palipad Kailangan ko mapatiyap bago magkaedad din ako tagirap alam ko marami yan na pamasail. Oh. Alam ko marami yan na kaabay. Iyon ang iyon na payapo gawin. Eh. Alam mo na hindi na nagagawa. Oh. Kaya siguro lagi narating niya. Eh. Kasi yun na naman ang magagawa. Eh. Inaabang na napo na mawala. Kasi na marala. Nadapa kakatingala. Sarap ang dahil. Oh. Road trip. Boom, room, stir, Zion. Zayon, sa fake. room Asan ang trees na dala mo ba? Bawalan to sa peke sa Kung isa pa dyan, ikay bumaba Sa punta to the mood Road trip, room room Slur slur, Sa fake, no room trees na dala mo ba? Bawalan to sa peke sa Kung isa pa dyan, ikay bumaba Am I talking too much too much? You don't get serious. Um...